ոչ միայն հանդիպումը ինքը, այլ հանդիպումից հետո փաստորեն Եվրոխորհրդի ղեկավարներից մեկի Շարլ Միշելի կատարած հայտարարությունը, որտեղ նա նշում է, որ իբրև թե կողմերը եկել են ընդհանուր համաձայնության եւ ճանաչում է մեկը մյուսի տարածքային ամբողջականությունը։ Ընդ որում այս անգամ Շարլ Միշելը հստակ նշել է թվեր Խոսելով Ադրբեջանի տարածքի մասին, նա օգտագործել է 86.6000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսինքն սա այն տարածքն է, որը եղել է ադրբեջանական նախկին խորհրդային հանրապետության ընդհանուր տարածքը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ միասին։ Բնական է այս հայտարարությունը, խայտարակությունը ինքնին, որովհետև կրկնվում է Չարաբաստիկ Մյունխենյան դավադրության օրինակը, Պաստորին Շարլ Միշելը դարձավ Չեմբերլեն, ավելին միաձուլեց կոռումպացված ժողովրդավարությունը եւ ցաղկող տոտալիտարիզմն ու բռնապետությունը։ Եվ նման քայլերը ընդհանրապես ոտնահարում են եւ ժողովրդավարությունը, եւ մարդու իրավունքները, տարական նորմերը բայց մենք ունենք այն ինչ ունենք։ Հետևաբար այս պայդրությամբ չափազանց կարևոր է ստանալ նաև պաշտոնական Երևանի հստակ դիրքորոշում Արցուկ Շարմիշելը ստում է թե դա այդպես է, Պետք է ստանանք ի վերջո ԱՄՆ-ի վերջնական դիրքորոշումով, որովհետև Շարլ Միշելը սրանով Եվրոպան խայտարակեց եւ Եվրոպան ցույց տվեց, որ ինքը պատրաստ է Արցախը զոհաբերել ժողովրդ հավարական Արցախը տոտալիտար Ադրբեջանի սրանով իսկ լրիվ դադարեց գոյությունը որպես ժողովրդ հավարության ինչ որ մի տարածք, տարածաշրջան, բայց հավաքական արևմուտքը առանց ԱՄՆ-ի լրիվությամբ չէ ներկայացված։ Դեպաբար պետք է ստանանք ԱՄՆ-ի պատասխանը եւ պետք է ստանանք Ռուսաստանի վերջնական դիրքորոշումը, որբիսի հետո մենք տեսնենք սիրելի հայրենակիցներ, թանկագին բարեկամներ, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք Արցախում։ Մենք երբեք նախևորած չպետք է հուսահատվենք եւ երբեք չպետք է համաձայնվենք լինել գերի կներեք արտահայտությանս համար ոչխար Ադրբեջանը, որովհետև ոչխարի վերջը խորովածն է, փոխաբերական իմաստով եւ ուղիղ իմաստով։ Հետևաբար սպասում ենք պատասխանների, որ վերջնական որոշում կայացնենք։ Վերջի մի քանի օրերին նաեւ Ադրբեջանում հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, երեք այդ սկզբունքայնությունը անկախ ամեն ինչից Ադրբեջանի։ Իրոք ընդօրինակման արժանի է։ Տեսեք ինչ են արել։ Բաքվում բացվել է Ուկրաինայի պաշտպանների պատը, հիշատակ պատը, որտեղ ուրեմն տեղադրված են 26 ադրբեջանցի զինծառայողների նկարները, որոնք պաշտպանում էին Ուկրաինան, այդպես էլ այնտեղ նշված է ռուսական օկուպանտներից եւ սա Ադրբեջանում, որտեղ անհնարին է Բաքվում կամ թե ցանկացած այլ քաղաքում Միքայել նման կատարել աշխարհակաղակական եւ քաղաքական բնույթի, որը արտոնված չլինի պետության կողմից։ Ալիևը չի մասնակցում մայիսի 9-ին շքերթին Մոսկվայում, չնայած իրեն հատուկ հրավիրել են եւ ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահ, այլ նաեւ Բելարուսի այլ պաշտոնյաները ինքը չի գնում, իբրև թե տոնում է հոր հաուրամյակը, բայց ռուսական առաջատար հերոստալիքներով ցույց են տալիս Հեյդար Ալիևի մասին ֆիլմեր, գովաբանելով նրան։ Սա ցույց է տալիս, որ իսկապես սկզբունքայնությունը միշտ իր ճանապարհը գտնում է։ Տեսնում եք ինչպես են հարգում։ Անսկզբունքայինին ոչխարին կներեք, խորովում են։ Սա մենք պետք է լավ հասկանանք։ Թուրքիայում հետաքրքիր զարգացումներ տեղ ունեցան, բնական է առաջին հերթին այդ ընտրությունները, ինչպես եւ կանխատեսվում էր, երկրորդ փուլը լինելու Էրդողանը մի փոքր առավելությամբ առաջ անցավ, մոտավորապես 49.35%, Քրիջդալօղլուն մի քիչ ավելի քան 45%։ Բնական է, ընդդիմությունը հայտարում է, որ massայական կեղծումներ են արել կան նույնիսկ համապատասխան տեսանյութեր, բայց այնուամենայնիվ ունենք այնինչ ունենք։ Ասեմ, որ Էրդողանը իր քարոզարշավը ավարտել է Սուրբ Սոֆիայի տաճար մսկիթում, իսկ Քրուչօղլուն այցելել է Աթաթուրքի մավզոլեյ խորհրդանշական է, բայց անկախ ամեն ինչից երկուսն էլ ցավալապաշտական քաղաքականության կողմնակիցներ են։ Դրա համար մենք չպետք է հույսեր փայփայենք, թե մեկը եթե փոխվի, ավելի լավ է լինելու։ Լինելու է նույնը, եթե ոչ ավելի կոշտ քաղաքականություն։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է կամ բազմաթիվ զոհեր ավելին Խմելնինսկի շրջանում ռուսները օգտագործեցին հզոր զենքեր ոչնչացնելով մեծ ռազմապահեսներ եւ հարվածը այնպիսի ուժեղ էր որ նույնիսկ նման էր ատոմային ռումբի պայթունի սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս որ պատերազմը շարունակվում է այսպիսինն էին մի շարք կարևոր իրադարձություններ թանկագին բարեկամներ հետևենք ներկայացնենք ձեզ միշտ եղեք պինդ հավատքը մի կորցրեք շանս կա Արցախը փրկելու եւ ամեն ինչ պետք է անենք միասին բոլորս այս ուղությամբ։ Կհանդիպենք։